Rubrik vun der ze Bahai haut man enger Buchfirstellung, E Johonnert vu Liicht um Mikro mikrodeger Marinau. Wo geht dat hin mat eiser Welt? Krisch oder net krisch? Kenne mir als je eens gin. Wo man wëllen App es verännneren, ass et gut ze wissen, wo man hier kommen. Dat Buch werde ich haut vierstellen ënner Sicht dat lächt Jahrhundert am mech deng Rei vergleicher. Stell dich vier Dir steng der Bengen Biersch an de kenn dich die lächten 100 Joer vun Uwen Rof ukucken. Verännerungen déi eis Welt an der Zeit gemacht huet, si bei weitem méi Dave, wie Igent eng an der ganzer Geschicht fir et sinn dat Changementer, déi zum ggréessten Deel wéinech vun eiser heitiger Generationioun verstane goufen. An dee selwichten 100 Joer huet in de Behaiigelawe gesinn aus der Deichstadt herauskommen. Glaven, den et fertig bruecht huet, global déi verennegen Graf ze weisen, mat der hire göttlichen Ursprung se befeescht huet. Wéit Johannat a Benengung gouft ëmmer méi kloer, wéi dës zwee historisch Entwicklungen sech ze Summe fan hunn. Buch Century of Light ënner sich déi zwee Prozesse an d'Relatioun tëschent hinnen, an dat am Kontext vun der Bahai léieren. Buch ass eng geeschtech Bereicherung, an eng praktisch hëllef, wann en die herausfordernden Implikationen vun der Offenbarung, die Behauler burcht huet, mat anderen Deele wild. Am Buch gi Leiit wie Dan Frank, der Martin Luther King Jr., der Paulo Freire, der Ravi Shankar, Gabriel Garcia Marquez, Kiri de Kanawa, den André Sakharov, Mutter Teresa an der Sang Yimu annimmt, déi für viel Leid ein Quell von Inspiration an Encouragement sind. als 20. Jahrhundert als vom moralischem und soziale Chaos geprägt. Die meisten Leute auf der Welt wollen die Erinnerungen von diesen Leiden, die das Jahrzehnte mit sich bräuchten, tun, Hanna zu schließen. Egal wie schwer die Fondationen von Vertrauen an Zukunft auch sind, egal wie groß die Gefahren sind, die vier und eins schweben, die Menschheit schenkt verzweifelt, um etwas zu glauben. dass durch irgendwellig glücklich ëmstern et wird möglich meigich die Konditionen vom menschlichen Leben so zu dirbelen dass sie konform sinn mam derzeitigen menschlichen verlangen Wir hoffen also dass die Welt sich nur eis richten wird und nicht, dass wir es nur de besoen vun der welt riechte mussssen So Hoffnungen sinn am Liicht vun de Beheileieren net nëmmen illusorisch, me si gi ganz lcht Natur an Bedeutung vun dem großen ëmdenken, dat eis Welt an de lächten 100 Joer gemach huet. Nëmme war mit d'Implikationune verstin vun dem, wat an dëser Period vun eiser Geschicht geschieders, werdet méiglich sinn den Herausforderungen déi Fiuneis leiien ze begenen. Wat eis dëssen Abblick erméiglecht, as liicht vun der Sonne, vun der Offenbarung vu Bahaula, die lo opgeht. An den Afloss, den des Offenbarung am Gangers, ob der Fähre vun der Mönchheit zu hun. Century of Light, ein Publikation vom Hexte Bahai Gremium, zu rekommandieren für jeden, die sich mit der Geschichte vom 20. Jahrhundert auseinandersetzt. Buch as am Original ob Englisch, aget am Moment ob Deutsch auf Französisch übersetzt fir als Nolauschteer hunn ich en Kopie mat brächt. Wa Di musst machen ass mir lo Orofen anwer um 0,93,42,zenng. E schönne Wigent a bis näst woch. A wie immer gouf ich des Rubrik aréiert vun de letze Boier Bahai.